Sheikh anasema wa min akhlaqil anbiya'i alayhimus salatu wassalam na miongoni mwa tabia za manabii alayhimus salatu wassalamu annahum la yushammitun bil'usaa hawafurahii furaha ya uadui kwa watu wa maasiya la yushammitun hawafurahii furaha ya uadui bil'usah kwa watu wenye maasiya idha waqa'at al'uqubatu bihim pindi ambapo inashuka adhabu kwa wao na pia fiili hii inafaa kusema la yashmatun hawafurahi furaha ya uadui bil'usa kwa watu waovu manabii hao annahum la yashmatun hakika hao manabii hawafurahi furaha ya uadui bil'usati kwa watu wa maasiya idha waqa'at al'uqubatu bihim pindi inaposhuka adhabu kwa wao fashamatatu kwani furaha ya uadui laysat min alkhuluq alfadil sio miongoni mwa tabia bora fashamatatu na furaha ya uadui laysat min alkhulqi alfadhil sio miongoni mwa tabia bora sio tabia yenye kuhimidiwa walanbiya'u alayhimus salam min ab'ad an-nasi 'ani shamata na manabii juu yao ishike salamu ni miongoni mwa watu walio mbali zaidi kuhusiana na kuwa na furaha za uadui wal anbiya'u alayhimus salamu na manabii juu yao shike salamu min ab'adin nasi ni miongoni mwa walio mbali zaidi katika watu ani shamatati kuhusiana na kupata furaha ya uadui inda hululi al-uqubat wakati wa kufika adhabu mbalimbali inda hululi ay huduthi wa nuzuli wakati wa kufika adhabu mbalimbali kisha shekhe anasema wandhur kaifa kana amru lambiyai anbiyai natizama vipi lilikuwa jambo la manabii wa haluhum na vipi ilikuwa hali yao alayhimus salam juu yao yende salamu indama halat al bimukhalifihim pale ambapo iliposhuka adhabu kwa wale wenye kuwakhalifu wao indama halat al'uqubatu bimukhalifihim pale ambapo iliposhuka adhabu kwa wale wenye kuwakhalifu wao adhabu ilipowashukia wapinzani wao قوم صالح عليه السلام wale watu wa salih alayhi salam ambao ni thamud watu wa thamud walipelekewa mtume salih hawa walifikwa na adhabu kama Allah anavyoielezea فاخذتهم الرجفه فاصبحوا في دارهم جاثمين katika yaliyowafika ni hayo فاخذتهم الرجفه ukawachukua wao mtetemeko wa ardhi walipigwa tetemeko la hali ya juu fa akhadhatuhum rajfa ukawachukua wao qaumu salih mtetemeko mkubwa wa ardhi fa asbahu fi darihim jathimin wakapambaukiwa katika mji wao hali ya kuwa ni mizoga ulikuja mtetemeko ukawa ni sababu wa kuziua nafsi zao kwa sababu hawakuhimili jambo lile ardhi inatetemeka na kudidimia wakajikuta watu wa mji wote wamekuwa mizoga mauta githman ni mizoga tu ya miili ya watu imekufa fa asbahu fi darihim na dari hapo ina maana aktarihim ni miji wakapambaukiwa katika miji yao hali ya kuwa ni mizoga iliyokufa kabisa sasa haya yalipowafika watu wa saleh shekhe anauliza hal shamata au tahakkama salih alayhi salam bihim je alifurahia shamata je alifurahia au tahakama au alifanya dhihaka tahakama bimaana istahzaa wastakhaffa je alifurahia au tahakama au alifanya dhihaka salihun alayhi salam mtume salih alayhi salam bihim kwa wao hawa watu wake ambao wameangamizwa hal shamata au tahakama je alifurahi furaha ya uadui au tahakama au alifanya dhihaka na kucheza shere salihun alayhi salam bihim mtume Saleh alayhi salam kwa wao kwa maana kwa wale watu wake hapana bali alipata alipatwa na sikitiko qala Allah ta'ala an amesema Allah ta'ala kuhusiana na mtume Saleh namna alivyosema na alivyofanya fatawalla anhum kwanza hiyo akajiweka mbali na wao fatawalla anhum akajitenga na wao akajiweka mbali kabisa وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي na akasema enyi kaumu yangu kwa hakika nimekufikishieni nyinyi ujumbe wa Mola wangu mlezi وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي na akasema enyi kaumu yangu kwa hakika nimekufikishieni nyinyi ujumbe wa Mola wangu mlezi wa nasahtu lakum na nikawanasihi nyinyi walakin la tuhibbuna an-nasihin lakini nyinyi hamwapendi wenye kutoa nasaha Sheikh anasema muntaha ar-riqqa huo ni ukomo eh wa ulaini muntaha ar ukomo wa ulaini yani kwenye maneno wala atf eh huo ni ukomo wa ulaini na ukomo wa upole lugha aliyotumia nabiullahi Saleh akizungumzia watu wake walioghirikishwa walioangamizwa kwa tetemeko hilo kazungumza kwa lugha hiyo iliyotajwa katika suratul a'raf kwenye aya hiyo ya 79 shekhe anasema muntaha riqati wal atf ni ukomo wa ulaini na upole kisha Allah anasema tena shekhe wetu anaeleza hapa kwamba qaumu shuaibin alayhi salam watu wa mtume shuaib qaumu ya nabiiullah shuaib alayhi salam juu yake nabii shuaib ishuke salam na wao pia yaelezwa katika sura al-a'raf hiyo hiyo fa akhadhatuhum rajfa ukawachukua wao mtetemeko wengine wanasema ukazichukua roho zao mtetemeko ni tafsiri au tarjama sahihi kutoka kwa mashikhi zetu wa Swahili fa akhadhatuhum rajfatu ukawachukua wao na ukawachukua wao mtetemeko ardhi fa asbahu fi darihim jathimin wakapambaukiwa katika miji yao hali ya kuwa ni mizoga washakufa Allah anasema alladhina kadhabu shuaiban kaan lam yaghnau fiha na wale ambao walimkadhibisha shuaib ni kana kwamba hawakuwepo katika miji hiyo utadhani hawakuishi katika ile miji hawapo washaangamizwa alladhina kadhabu shuaiban kaan lam yaghnau fiha na wale ambao walimkadhibisha mtume Shuaib ni kana kwamba hawakuwepo katika miji hiyo alladhina kadhabu shuaiban kanu humul khasirin na wale ambao walimkadhibisha shuaib walikuwa wao ndio waliokhasirika alladhina kadhabu shuaiban kanu humul khasirin hakika wale waliomkadhibisha Shuaib walikuwa wao ndio waliohasirika waliokula hasara washahidu na ushahidi hapa kwenye kadhia hii ya nabiullahi Shuaib ni aya hii inayofuata aya 93 katika suratul A'raf shuaibu naye akafanya vile vile alivyofanya Saleh fatawalla anhum akajitenga mbali na wao waqala ya qaumi laqad ablaghtukum risalati rabbi na akasema enyi kaumu yangu kwa hakika nimeshakufikishieni jumbe za Mola wangu mlezi wa lakum na nikawa nasihi nyinyi fakaifa asa ala qaumin kafirin ni vipi basi nita, nitasikitika juu ya watu makafiri vipi litanipata sikitiko kwa makafiri naanzaje ndio maana yake kuwasikitikia watu makafiri ambao tayari nimeshafanya da'wa kwao tizama hata pamoja na ukafiri wao ile lugha ya kuwabeza ni lugha yaonyesha huruma pia fakaifa asa ala qaumin kafirin vipi nitasikitika eh, na kupata unyonge juu ya watu makafiri Sheikh anatuambia baada ya hayo fa alayka ya man tad'u ila alkhair na ni juu yako sasa ewe ambaye unalingania katika kheri Sheikh anatuzungumzisha sisi walimu maduati sisi wanafunzi tulabul ilm anatuzungumzisha hapa kutukumbusha wajibu wetu fa alayka ya man tad'u ila alkhair ni juu yako ewe ambaye walingania katika khair na nyinyi maukhti mpo baina yenu kuna waalimu baina yenu kuna maustadha baina yenu kuna wanafunzi ambao nyuma yao wameacha watu wanaowasubiria kuwasomesha mmetoka katika miji yenu huko mmekuja kusoma hapa mkirudi pana watu wanatarajia kufaidika kutoka kwenu kwa mambo mbalimbali ya kiilmu. Sasa lazima mjipambe na sifa hizi, msiwe waalimu makasiriko. Aa, dawa itawashinda, wanafunzi watawakimbia, mtaharibu katika dawa. Dawa yetu ina wavuta watu zaidi kuliko kuwakimbiza watu. Mtume Ali salam katusomesha na hadithi mmezihifadhi bashiru wala tunafiru wayasiru wala tuasiru bashirieni zungumzeni kuwazungumzisha watu mambo mazuri mazuri ya kuwapa bishara na matumaini wala tunafiru na wala msiwakimbize watu mkao mna usulubu mgumu usulubu mgumu hamchukuliki watu wasusuwavu, msiwakimbize watu maneno haya yatakiwa yakaririwe sana katika wakati uliokuwa na annasu baidun anid-din alislamu fi ghurba watu wako mbali jamani na dini uislamu uko ugenini mambo mengi ya Kiislamu ni mageni watu wa kheri ni wachache lakini tumo katikati ya wimbi kubwa la watu wa batili uovu una nguvu sana na uovu una, unaungwa mkono na fardiyan wa duwaliyan kwa mtu mmoja mmoja kadhalika na uovu unaungwa mkono kwa mikusanyiko ya dual ya nchi lakini mikusanyiko ya kampeni mbalimbali mbali. na vyama mbalimbali sasa batil imekuwa na saula ina nguvu lazima watu wa haki wahurumiane wasaidiane ili kuwavuta wengine katika da'wa hii fa'alaika ya man tad'u ila alkhair tu hizo ni juu yako ewe ambaye walingania katika khair idha raaita man ibtulia pindi utakapomuona wewe yule ambaye kapewa mtihani ukamwona mtu kapewa mtihani mtihani wowote ima katika dini yake au katika afya yake au katika maisha yake au katika elimu yake mtu kapewa mtihani anavyokwenda sivyo inavyotakiwa watu kwenda ubtulia ukimuona huyo watakiwa wewe antahmida Allah azza wa jalla umhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na sio kukejeli haya wamuona yule kiko wapi sasa kiko wapi yule bwana mwakilanje mwamuona kule a a usifanye hivyo watakiwa wewe umhimidi Allah azza wa jalla qala alayhi salatu wassalam amesema mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekhi anataja hadithi hapa الحديث أخرجه الإمام الترمذي ameelekeza hapo chini katika alhashia namba moja min hadithi abi huraira radhiyallahu ta'ala anhu qala alayhi salatu wassalam amesema mtume juu yake yeye sala na salamu man raa mubtalan man raa mubtalan yoyote atakayemuona mtu aliyepewa mitihani mtu aliyejaribiwa faqala akasema huyo aliyemuona alhamdulillah alladhi afani mimma btalaka bih sifa njema zote ni stahiki ya Allah ambaye amenipa afya mimi kutokana ile ambalo amekujaribu nalo wewe wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila na akanifadhilisha mimi juu ya wengi miongoni mwa waliowaumba kufadhilisha maf'ul mutlaq wafaddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdilan mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katuambia sisi atakayemuona muktala mtu aliyetihaniwa aliyefikwa na majaribu aseme dua hii asema akisema hivyo lam yusibuhu dhalika albalaa halitompata yeye lile balaa ambalo limempata huyo mwenzake lam yusibuhu dhalika albalaa halitomsibu yeye hilo balaa hii yaonyesha wazi kwamba sisi tunapowaona watu wamefikwa na mitihani mbalimbali hatuna furaha za uadui maal asaf tuna masikitiko sana katika jamii yetu wako baadhi yetu katika waislamu wana furaha za uadui tena wallahi mara nyingine wanawafurahia waislamu wenzao kwa kufikwa na matatizo mbalimbali wakafurahi ima ni matatizo ya kidini au matatizo ya kimaisha kifamilia au mambo mengine ya kilimwengu la yatakiwa sisi tuwe na rahma katika nyoyo zetu tuwe na vifua vilivyojaa huruma kwa wenzetu na tujue kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amewajaribu wale na akatuhifadhi sisi kawapoteza wale akatuongoza sisi katupa imani sisi akawanyima wale katupa sunna wasalafia wale wamekosa kwani sisi tuna nini jiulize hapa sisi hasa kipi tumemuhonga Allah subhanahu wa ta'ala na Allah anahongeka la ta'ala Allahu an dhalika uluwan kabira sisi hatuna chochote kwa Allah nahnu fuqara lakini Allah fadlan minhu wa ihsana kwa fadhila kutoka kwake na wema akatupa hidaya akatupa uislamu na imani akatupa utulivu katika maisha akatupa wake wenye kutusikiliza na kutuheshimu wenye dini akawapa waume wenye kuwapenda na kuwasikiliza na kuwaheshimu akawapa kizazi akawapa ikbali moyo wa kuelekea dini na taa sunna unaipenda asalafia ni mwepesi wa kusoma wajitolea huchoki huna uvivu hadha khair pana wenzako wamekosa sasa usitumie fadhila hii Allah aliyokupa vibaya ukapatwa na ghurur ukapatwa na kujiona eh ukaona vile vijibega vinakunyanyuka labda ukishika Qur'ani mashaallah unatiririka wasoma waeleweka wenzako ndio kwanza wanataataa wako huko kwenye kaida na tahaji ikawa wajiona wewe bora kama wataku, ukitembea kama wataka kupaa hivi eh wataka kupaa a a watakiwa uendeleze shukrani kwa Mola wako na uwe na huruma na wale wenzako hapa na kuzungumzia kwa wale wenzako watu wa imani sikwambii watu walio mbali huko mtu kwenye bid'a eh au kwa makafiri basi kuwasikitikia wale ndio iwe ina sehemu kubwa zaidi kwa sababu kama ni uovu uovu wao ni mkubwa zaidi طيب jambo jingine hapa la kuongeza anasema shekhe wetu katika tabia za manabii hirsuhum alayhim salam ala albu'di an asbab aljahala hirsuhum alayhim salam ni pupa yao hao manabii ishuke juu ya usalamu ala albudi juu ya kuwa mbali an asbabil jahala kutokamana na sababu za ujinga hirsuhum alayhi salamu ni pupa yao hao manabii ishuke juu ya usalamu ala albudi juu ya kuwa mbali an asbabil jahala kutokamana au kuhusiana vyovyote usemavyo itakuwa ni sawa kuhusiana na sababu za ujinga na hili nalo ni jambo kubwa sana ule ujinga manabii wa Allah subhanahu wa ta'ala walijikinga nao kwa sababu ujinga ni maradhi mabaya sana kwa sababu wajinga ni wagonjwa wenye kuishi kwa matumaini wajinga ni wagonjwa wenye kuishi kwa matumaini kwanza mara nyingi hawaamini kwamba ugonjwa wao ni hatari hata siku moja na mara nyingine wana ujasiri juu ya ugonjwa wao kuliko hata madaktari wajinga wanajiamini katika ujinga wao na mara nyingine kwa ule ujinga wake anaweza akaona kwamba pia hawezi kudanganyika alafu anakwambia wewe uliosoma mimi ni mjinga kweli lakini huwezi kunidanganya sasa kivipi maneno haya utadanganywa shekhi wakati anazungumza hapo kwamba huwezi kumdanganya yuko juu ya bid'a anajitolea katika maulidi eh hiyo ndio mdhamini anaitwa masufi wanafaidika naye anataabad anafanya ibada kwa mitindo ya bid'a yuko mbali na huda alafu akwambia mimi ni mjinga lakini huwezi kumdanganya ushadanganywa shekhe sasa wajinga wana maradhi mabaya kwa sababu wanaishi katika matumaini ya hali ya juu kwa hiyo tume manabii walikuwa wakijilinda na ujinga lakini na sababu za kupelekea katika ujinga pia walikuwa wakijiweka nazo mbali sana يقول شيخ ومن اخلاق الانبياء عليهم الصلاه والسلام na miongoni mwa tabia njema za manabii alayhi salatu wassalam annahum ahrasu nasi ni kwamba hakika wao ni wenye pupa zaidi katika watu ala albu'di an asbab aljahala juu ya kujiweka mbali juu ya kujitenga mbali kuhusiana na sababu za ujinga mambo ya kupelekea katika ujinga waliyaepuka kabisa hawakuyataka Nuhu alayhi salam mtume nuhu alayhi salam saala rabbahu najata bnihi tumeyasoma hayo huko nyuma alimuomba Mola wake mlezi kwa ajili ya kuokolewa mwanaye saala rabbahu najata bnihi alimuomba Mola wake mlezi kuokolewa mwanaye kwa maana asigharikishwe pamoja na makafiri lianahu kwa sababu yeye Nuh na alayhi salam lam ya'lam halahu hakuijua hali ya mtoto wake kwa hiyo ndio akaomba Allah muokoe nahahu rabbuhu ta'ala alimkataza yeye Mola wake mlezi ta'ala aliyetukuka Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza mtume nuhu alayhi salam asimuombee mwanaye kuokolewa na adhabu kwa sababu yeye si katika uamini Allah anasema qala ya nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih akasema Allah ewe nuhu haika yeye huyo mwanao innahu haika yeye huyo mtoto laisa min ahlik si katika watu wako innahu amalun ghairu salih kwa hakika mtoto huyo mienendo yake siyo mema innahu amalun ghairu salih kwa hakika mtoto huyo mienendo yake siyo mema fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'idhuka an takuna min aljahilin Allah anamkanya anamwambia sasa usiniombe mimi lile ambalo huna wewe kwa jambo hilo elimu fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun usiniombe mimi lile ambalo huna wewe kwa jambo hilo ilmu inni a'idhuka an takuna min aljahilin hakika mimi nakuwaidhi ewe nuhu usiwe katika wajinga antakuna maana alla takuna usiwe miongoni mwa wajinga Sheikh anasema falamma alima nuh alayhi salam binahi rabbih azza wa jalla lah na pindi alipofahamu nuh juu yake ishuke salamu kwa katazo la Mola wake mlezi kwake kwamba nuh akajua ah nimekatazwa na Mola wangu jambo la kumuuliza nisiwe na elimu nayo na akanipa makanyo na mawaidha kwamba nisiwe katika wajinga alipolifahamu katazo hilo la Mola wake kwake sara alayhi salam ila albudi an asbabi aljahala alikwenda mbio alifanya musaraa alikwenda mbio alayhi salam nuh katika kujiweka mbali kuhusiana na sababu za ujinga faqal qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun akasema e mola wangu mlezi haika mimi ninajikinga na wewe na kukuuliza na kukuomba lile ambalo sina mimi kwalo ilmu qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi ilmun akasema ewe Mola wangu mlezi hakika mimi ninajikinga kwako natafuta hifadhi na himaya a'udhu bika natafuta hifadhi na himaya kwako an as'alaka ma laysa li bihi ilmun na kukuomba wewe au kukuuliza wewe kuhusiana ile ambalo sina mimi kwa jambo hilo ilmu wa illa taghfir li wa tarhamni akum min alkhasirin ay wa in lam taghfirli na usiponisamehe mimi wa illa taghfirli ay in lam taghfirli na usiponisamehe mimi watarhamni na ukanihurumia mimi akum minal khasirin nitakuwa ni miongoni mwa waliokhasirika tizama nabiullah nuhun alivorudi mbio mbio kwa mula wake na kumtaka msamaha shaka anasema Musa alayhi salam mtume Musa alayhi salam lamma amara qaumahu bidhabhi albaqara pindi alipowaamrisha watu wake jamaa zake kumchinja ng'ombe mafahamu katika suratul baqara maswali maswali ya ujeuri yaliyoulizwa na banu Israili kuhusu huyo ng'ombe jambo lilikuwa fupi tu inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqara ilikuwa ni kuchukua ng'ombe kuchinja ng'ombe ajulikane lakini yakaja maswali hapo ya, ya, ya ujeuri kama vile ng'ombe hajulikani lakini katika mambo waliyomwambia Musa alayhi salam qalu atattakhidhuna huzwa wakasema wale banu israili kumwambia Musa unatufanyia sisi mzaha qalu atatakhidhuna huzwa wakasema kumwambia Musa unatufanyia sisi mzaha watufanyia dhihaka kutuambia mambo ya kuchinja ng'ombe sasa haya ni maneno ya wajinga mtume Musa alayhi salam ni nabiullahi ilaihim ni mtume wa Allah kwa wao maneno anayazungumza kuwaambia ni maelekezo ya wahi vipi nabiullahi Musa alayhi salam awe ni mtu wa kufanya mzaha awe ni mtu wa kufanya dhihaka sasa hawa wamefikia kumwambia mtume wao watufanyia dhihaka sisi wakati nabiullahi Musa anawapa maelekezo mtume Musa akajua huu ni ujinga wa hadha min aljahala na haya maneno haya ni katika ujinga haya ni maneno ya wapumbavu qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin akasema Musa alisalam najikinga na Allah kuwa ni miongoni mwa wajinga qala a'udhu billahi an akuna min aljahilin akasema Musa najikinga kwa Allah kuwa ni miongoni mwa watu wajinga falistihza'u binnasi jahala ni kweli kuwacheza shere watu kuwadhihaki watu ni ujinga shaka wetu wanasema eh falistihza'u binnasi jahala na kuwadhihaki watu ni ujinga wa hadha fihi albu'du an asbabi aljahala na katika hili kuna ndani yake kujiweka mbali kutokana na sababu za ujinga kwa dua hii aliyoiomba Musa alayhi salam kumuomba Mola wake katika sura al-Baqara kwamba asiwe ni katika wajinga wa hadha fihi al an asbabi jahala na katika hili kuna ndani yake eh, kujiweka mbali kuhusiana na sababu za ujinga tia nukta hapa ni saa 12 dakika 9 kuna wingu tu magharibi yachelewa yaingia dakika 27 tutaishia hapa kwa leo tutaendelea tukijaliwa mbele katika jambo jingine katika akhlaki za manabii lakini hizi ambazo tumesoma kifaya insha Allah tukajipambe nazo tupate mafundisho na mazingatio ndani yake ila huna naktafi subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk